tape atek ragi tuku tetel nang Surabaya wong model arek saiki rabine kendel blonjo nunut mara tuwa iku ngono nek aku dhewe tuku bandeng CUMAK mek siji rupane ganteng sandale dipeniteni Aku ne eleng Sejarah eleng jasa-jasane gajah kanusan atau kencanaane patih jaja maja mula sejarah iku dulur aja dilalekno minangka tulodo semangat perjuangane Pate Gajah Mada kangkong mempersatokno anusola kesatuan

duwi ewon ewonan ngalor ngidul sepeda montoran apa maneh dulur nek sepeda montore anyar rambute gondrong kate yo kalungan celanane lepis jakete abang mesin digleyer tambah dadi perhatian pancen nek rilek barek sepeda montoran nyatane gampang tolek sirsiran kepetu arek wedok sing laku ijen ijenan arek wedok mesti gelem diajak gocengan tapi cirine dolor pakaian arek wedok nek di kutho arek lanang kok sik ndelok andelok lek sing kutho sandale japit mripate meloro tapi lek gawa sepeda motor arek mesti njaluk ameh lo bareng tikoceng wis gak atik sungkan-sungkanan sepet jadi banterno dadak cekelan ni sore bangke an gak oleh banter-banter wedi nek tubruan terus arek lanang jawab ge pekara tubruan ngenteni lek wis nduk sepi sopian <laughs> arek wedok guyu sebab atine kerasa terus arek nyaut mas sampean niku ngomong apa wis biasa dik kaya arek lanang lanang aliyo iko engko lek wis aku mari nobro terus kok jendho pira Heeh, golek ceperan ta ya. Ayo. Heeh, lagu. Ayo. Ah. rusak awak wis. Dah jane ngene iki lho isin lho karepmu. Saking abot-abot ngene anak bojo, Tare wang nyambut gawe ngene bojo ndo omah turu mlungker kok trenggeling. Ngene golek muleh nggo dhuwit tutuk ngarep lawang wis wong wedok wis mringis luwak pisan. Tapi lek muleh gak nggo dhuwit wong wedok wis mbesengut koyo curut wis. Brajate wong ku dhewe-dhewe. Ah. Masih jula-juli yo kena gendang dut tare. Mulai. Oh, lajeng manten di ento kala jengking oh, kapokmu kapan wong se arek kok pencilaan ngesir arek wedok ka adik semayan bareng becel gedek dadak kebyuan lumpang lumpang lumpang waktu wong se prawan senengane sapa gerdu yowon banyu katik kececeran rupane ayu didol eceran critane nek anak ngapek wis dianggep anake dhewek sampe direwangi dodolan sesek di dingengeri besok nek tuwe suwe-suwe anak-anak temun wong umure rewes 18 taun bareng ketok ayu bapakne getun lengar-lengar atine bingung arek ayu katik yo wis gedhe dikawek no kamar dhewe dhewe tapi nek bengi bapakne mecici lain kepingin ho ho hihe bare anake arek turu lawang gak dikancing wong gak ngerti ape klebon maling bapakne ngunduk sarunge dicenceng bareng jangka lawang dadak ngidak kucing bengok-bengok ngomong ana wong-wong tuane wedok metu teko lawan turun bapakne wedi metu lawang pawon bareng mencolot nang mburi dadak mecahno kentong namung semanteng sairan kula sae lan boten amboro ka kepethuk kancaku situk sing bekas kasih bagong anu bogang iku <laughs> sing undune kaleng lho sumbung setengah mati. Wong awake kurune kaya klothok to wae jare. Kok niku sing jaga kesehatan Dedik, gak ndelok awake kaya klaras iki. Iki telung dino gak tahu tuku mbanjari sing wedok lunga, tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia. Gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane. Wah lho. Iya. Wah, dari mana? Wah, tuh mulai ya. mulai gendengi kumat is ya lah apa kone ambek kancamu dewe kok sumbung sih sumbung ya sembarang kak soko kulina kulina itu apa kulina oh, kaya garo tek tek ane mengatasi biar ya luru tegesan muna kok saki sumbung setengah mati tapi lah ambek kona loh ya par wedang lah nah <laughs> ngono oh, apa Jakarta apa apa sih kemana kemana paling-paling muni Jakarta Jakarta kan iya ketoro dialog Jawa Barat ngarep is kemana buru mesti Jakarta iya Jakarta Jakarta. Waduh, oh, pomo nang dodol permen nduk tontonan ya apa lek to? Permen, permen. Pomo permen kacang, permen kacang. Permen keceng, permen keceng. Hmm, Rung permen ya digepuki jenggolmu kon. Ngapa permen keceng? Dadi lek Jakarta, Jakarta. Surabaya, ya Surabaya. Gula, gule. Ayah, ayi. Ayah makan gula? Eh, ayi makan gule. Nale ayah makan gule. Aye makan gule ya. <laughs> Walak-walik kakaruan ngene iku. Oh, takon mula koyo ngono. Komo saya? Hmm, Saye. Saya anak Malang. Hmm, saya anak maling. <laughs> oh dadi kon putune gento ta. Ah mosok gento ah. Lah apa? Misanane bajingan. Wah ngene dari mana saja? Wah dari Tekon dia yo. Hongkong tau? Lu aku nang Bangkok. Mari tekan Bangkok. Gak suwe nek kono pindah nang nang ndi? Iki Siem, ah, siem. Wah, ya kurang kabar nyene aku ya. Oh iya, nek kono gak suwe lho. Teko siem nang Terus pindah nang iki kok pitik wali. Oh, terus nang celepir, <laughs> nang horen. Iya. terus nang pitik talkun. Ana kono gak suwe terus nang Bali. Oh, pindah nang Bali. Teko Bali. Ana kono rong wulan terus, dipindah mana aku. Teko Bali nang Lombok. Nang Lombok. Teko Lombok. Ana Lombok aku terus langsung ana kono rong dina, dipindah mana Nang Nang iki apa? Uyah nang Trasek. Oh, marno nyambel, bakul rujak kan. <laughs> kon niku kaitane genah sisi blakrak kon tau nang Amerika aku lak tau ya, nang Amerika nang jenggot jual kia ayo lho jenggot jual kia iku saya mau iku slo kuwatia <laughs> iya yo opo aku lak eling-eling karjo biyen zaman gandeng aku yo nduk gedong-gedong ngono iku lho padha karo aku pingenane lak teko Pakistan oh Pakistan anu Pakistan Iran yo ora opo Ayo sing kulon India iki? Enggak. Pakistan di? Pakis pengjur wetan ini. Lah lak pakis wetan pakis gunung iku. Iya. Oh, niku. Mampir nang Megapari. Wong oh, aku iki Pakistan kok omongin Pakistan ya percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia iku pinter temen ta? Loh, toh kalau saya ini selaku bangsa Indonesia. Terus kalau tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus kok sawangannya? Eh, eh omonganmu wis menclek ngono. menclek Kaitan wis menclek omongmu. Mencrek. Apa iku manjare? Loh, kok sawangannya? Oh, sawangannya. Waduh pinter rek. Lho temenan. Turune wong gendeng ta apa? Wis suwe. Hooh niku. Oh, <laughs> eh pamane tak badhei cara Jawa bahasa Indonesiano sih. Lho lho, la wis nari sing takon ngene lho. Upamane, aku ya hmm. saya duwe. Iya. Punya. Bojo? Estri. Aku duwe bojo dhuwur. Saya punya istri tinggi. Oh, tadi bojomu ku tinggi ta? Gendeng iku. Oh, oh aku rono kok celek-celek kita eh? Ah, dadi lek bojomu tinggi mertuamu lak gurem ya. Ya apa? Mertuamu lak gurem. Duduk gurem. Apa? Cengkoak. <laughs> Oh, apa cengkoak? Wong kecoak ya diwali cengkoak. Iya. Ah, cengkoak apa karo blumbang iku. Lemas sing dikowaki iku. Kon ngerti tak wali. Apa? Arek-arek iki nguyu kekel. <laughs> Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri. Si, oh. umpama kon tak badhe ya gak entes. Iso lah sare dhuwur ngono. Si, aku sayang punya eh duwe punya. Anak bojo. Ya istri. Si, aku duwe bojo dukur. Saya punya istri muncit. Lho ya. Muncit ati mangkon bojo tinggil, aku sing muncit sama si guru. Si, iya, sing nyelih lambemu dulu. Kaya apa sih? Tak sebetne mbong cek jeber. <laughs> Kon niku mangkelane apa? Mangkelan loro dodo mentok. Apa bojo muncit iki kok. Nah aku bahasa Indonesia ana ya sepepet timbang awakmu. Wah, aduh. Apane? Ya, Pak, badane tak badai kan. Apane? Si? Iya, ngarani duwe apa? Ya punya. Eh, terus oh. anak. Ya anak. Anak duwe anak akeh. Saya punya anak banyak. Lho, mulan aku merono disosor iki <laughs> lho. kan, kan boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku. Kan guyon. Ndelok like, akeh yo, basan yo banyak. Mulane ndek ngarepe omah putih-putih. gulune dawa-dawa. <laughs> Iku anakmu kabeh. Lah akeh basane ya banyak panjene. Oh, lho. Sing pamane kon aku. Aku ya saya. Duwe. punya anak anak aku nduwe anak akeh oh, saya punya anak sak bajek eh kono biyen sekolah nandi apa eh, bayar apa sekolahmu kono lha apa akeh bahasane kok sak bajek iki eh, kon apa banyak <laughs> kok banyak nimbang kon wali engko <laughs> ah, arek iki acara Jawa kromo kromo gak kira iso war kon war kromo awakmu lho kromo mulih nang balong panggang kromo ndi kromo sonto lha tukang becak iku iya Krama ya basa-basa. Oh, basa krama. Sing aran siji apa? Ya setunggal loh. Dorong, loro, hmm, kalih, dorong, telu, tiga, papat, ya sekawan, lima. Ya gangsal, enem, ya enem, pitu. Ya pitu. Lho kon kok ngenyek kon iki gak basa kon iki separo basa separo enggak iki. Lho kon iso basane enem pitu. Lho iso. Sik, ngarani siji setunggal, Gus. Loro telu, kalih tiga. Papat nah. lima, sekawan gangsal, enem, gangsal langkung setunggal. Enak pitu. gangsal langkung kali kok tadi sih sekolahmu kok langkung langkungan sih lah nanti bangkon mari gangsal enam itu walu lah Gak bose ya jenis sekolahmu biar yakin gak bayar duit bayar apa kon gawat guru nih kon gawat no duit rasanya hmm. ya mau iku apa aneh masih keblat airu aku wah kon lugu iya saya ngarani lor Ya, ler ngarani wetan Ya. eh ngarani wetan itu teko kulon iso aku lek teko wetan durung durung sekolah <laughs> iya sing ngarani lor ya ler ya maran ngarani kulon kilen ngarani kidul kidel Wah, kidul kok kidel. Kok kidel ya? Ana ngarani wetan wetin ngono. Masih kono gak iso lek like, yeah. kebla. ono. Nek ngarani lor ya ler. Kulon. Kilen. Nek kidul ayo. Iringanipun kilen. kok iringanipun? Lah lek wetan ya iringanipun ler. Eh, bosan ndi iki? Nah, kon langkung-langkungan. Lho, kon mau bales ta? Oh iya. Oh, arek gak no. kon nuno cok nyumbung kancamu ta kon lek kepethuk jenenge iku sapa jenenge sapa sapari iya apa nek kepethuk sepatune kok nyemir rek lho tau di koyo butunge tikus ngono rek tau kepinireng yo apa mampir nggo dandane embong lho iya di aspal iso ngelontok ngelontok ngene eh heri eh, tolo eh ri ri ri ri ri Kan iki perasaan aku meri akan celuk ri. Kon muni yo jawab mu. Waduh rek wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak apa. Ngomong apa kon iku? Iku. Kon sak kesuwen iki. Lah iya kudu sing duweni pikiran kon sak kesuwen. Lah berpati sipis apa sate. Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa ya pok aku pengen maju tambah gak karu-karuan sing lho konsekuen oh. ambek konco iku aja menyendirikan are sing gelek anjang sono bener omong isapari ini begiti. <laughs> ngomong wis begitu begini begini, begini ya. aku jange kek kabar kon lho kabar opo wah kabar gembira rek syukur tari mumpung durung seneng awak dhewe diseni-seneng wis gembira lah seneng lah seneng iya. <laughs> ana apa tapi kula tapi mburi mesti bijukan lho aja ngono ta turun durung kon niku wis nyongklok wong elek kancane wis gak kumat iku ngon kumat nah iku apa ngarai gak karu-karuan ana apa aku lak disambati anak gua lho oh tiba ta anakmu oh gak perkara tiba sambat loro ngono enggak lha apa jange ngawino anakku Lho ala digawe kon. Iya, cangin digawe. Aku tak rono rek muleh kok. Anak sing kon kawin iki anake sapa? Ah, ya anake bojoku sih. Eh, tak rono anakmu. <laughs> kan apa nyekak aku omong ah, kamu ya ri lek kon digawe aku tak rono mulih nggo beras dadi budale kang gowo mulih sing gowo ya oh iya nek isa ya tak sangoni nek gawe omamu lho masih aku merono yo ngono ah. adek terop yo tak tekani aku mulih nggowo kayu eh, aku kan niku gak perkara oleh-oleh ini rek ya iya iya sing penting wis dulurane lek oleh-oleh ini gak supir, pokoke gak oleh ulang ya oh, maksude kok gawa-gawa sing penting saya tak hormati mangan sing enak nang nggonku ya. Iya iya. saiki ku aduh ra penjalukane arek saiki ku aneh-aneh. Aneh aku dhewe lak yo pegel ndelok arek sing yo nduk didadar. Gak perkara iku. Ya lho apa? Perkara iku mele-mele. Anakmu njaluke kok gak patek Hmm? Erna anakku luwe aneh maneh. Ya lho apa? Bapak, sing wong sekolah iki lak njaluk sangu dhuwit. Iya. Enggak. Apa? Satin 02. pekecot <laughs> jaman jaman jengkol kono siji karo anakku oh. anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kan nak njaluk jamu kan wis suntik ae wis kon <laughs> oh, njaluk sembarang kan nak njaluk suntik nah saya ngomong aku tak terus rek pancen wong jodone wong gak kene semono ya iya wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya iya peraturan anak nurut wong tua saiki enggak terbalik peraturan saiki wong tua kudu ana paribasane kebo kudu nurut belantik Eh, wedeng kon dulu. Arek eh. boleh menclek iki kan tak pernah sing pernah tak tambah menclek. Kebo nurut gudel, peraturan wong tuwa kudu nurut anak. Iya. Ada kalanya arek terus dipaksa kon kawin, gak gelem nglakoni terus putus asa ya. Iya. Minggat utawa putus. Heeh. tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak. Iya. Oh, iku Pak Camat mboten, Pak. pemborong proyek iki. Tak gelem. Ya, milih apa? Tibake sing dijaluk panjak. Darat terapi panja. Iya. Ya omonganmu pating pecotot. temen mar tak tari. Lek eh, panjane kon di mantu panja, hmm. ya sediakno tukang pijet ae pikir. Gak perkara iku. Wong panjak iki dipilih dari. Sing ndi? Tak tawani ngene. Apa tak tukang siter? Mboten Pak, wong nyiter niku gawene tangane wilu-wilu ya. Kula niku kuwatir nek dadi kemanten kok nang wal-wil. <laughs> Lah iku ngono diarani tangan pencilaan. Lah, anjir penggaweane rek. Tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten Pak. Apa? damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang kene dadi bojoku kula mundak-mundak dikeplaki nek muring-muring dikeplaki iya tibae tak tarik tukang si termo panjak kendang emo njaluk apa njaluk panjak gong terus aku takon iya lha opo sih kon njaluk panjak gong nggih pak nabone arang-arang tabone gedhe tabu pisan ger mbokmu Aku kok paranono wakmu iku. <laughs> tabune gong tabune gong ah. Lah iya nyari panjak gong. tapi iya. ku kan elek iya. sing penting ngurus rumah tanggu ayo sing rukun rukun ojo sampe saling gegeran nah, nah. gak mangan sedina rong dina ayo sing sabar jangkep seminggu lah ayo kelet ta weteng iki paribasane ku ora paribasane ngene kelewat ya apa kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Nah, Bahwa menawa keadaan melarat oleh panjak tambah nemen sabar ya. Iya. Ya kok ngono <laughs> Ya apa jaga Beras sandingan terus ya. Ono kancane kate pasaran kon ngono no mane iki. Oh, nah, aku iki ya perlu nenek ngrebek anak iki. Jangan nage duwe aku. Nah, kena siapa? Nyemoni aku tak tahu. Loh, kok nyemoni sih, orang tua-tua di semangat nyemoni. Masih duit itu gak disauri yakin kata lapa, kan? Loh. Ya iki jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Wong gak tau digendhanak kancane kok kene. Anu ririh ndoro ni. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ana sabari ngomong utang, masih dhuwitku diutang yakin kate lapo dhuwitmu ta? Lho kon iki eh? apa sih lho? Dhuwitmu ta? Iki lak kon kada dimungsuh. Lah sakaremu. Kok dhisik ta? ngene iki lho garahi pedhotna seduluran. Wong kok ngerti ya? Nek medhotna seduluran iku ibuke iku sambungane. Apa nyopo eling-eling gak wau. Ojo maneh. Medhote seduluran gak iku sambungane. Wong aku mang embong gede kepedhotan kolor celanaku. Ih, wis sambungan. <laughs> Gak nggen wetengmu, weteng. Kone semen seman lho, wong loro ya lek. Ah, ya seru ngroyok, ngroyok, temen ngroyok, gak apa-apa lho dadi menteng-menteng. Dadi menteng lho. Lah, ngono tak banting kon kok temen. Sakaremu ayo, masih aku gak diwawu bojo perkara yakin babah. Kondisi sita, kondisi sita. Iku ah. geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Hmm. Yakin ndu utang aku 2000. Utang kan piro? 2000. Lho, tak rani nyemoni, utang aku 4000. Lho, lek siji. Ndu utang aku 5000. 5000. 5000. Rasa aku nyemoni aku kon, Bang. Oh, aku mau ngomong sak temene, saiki ngene ya. Ayo adu nasib. Ya, apa gelem nasib itu? Eh, adu bejo iku lho. Bejo kelemon. <laughs> Wis ngene ayo ngedu untung ae, ya. Ngedu untung ya. Iya, nentang ya sapa sing hmm. sauri desa ya bejane ngene Iya. Ya, ngono. Utowo ngene aku gak rono, hmm. kon nagih ya, nek wis oleh engko kekno aku. Wisai ngene, talang ana dhisik tara kono, kon kok nagarana aku gak ana dhisik ya. Kendeng. Ah, wong padha gak duwe ning ngene nagarana ae bareng. Wis ngeduntung ae ayo. Ya ayo ayo. ana sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ana sing dipikir. Genteng menantang. Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu ganteni upamane. Eh cendela iku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Lah mikir mesti aran menungso. Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kait bujo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampean kok belanjani ta. Kok tutuk ana klambi sak suwek ta. Ya aja arek ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Hmm. Kon asik isuk muwe gak dibelanjani, gak ditukokno kelambi Kawin iki seprono seprene nek kon adikmu ni gak dibelanjani iku tangga gak percaya. Kon gak kandhani. Ala ah, lak sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nompo blonjo teko sampeyan kok. Iso gak tau blonjo iku. Aku saben Sabtu biyuk, saben Sabtu biyuk iku ya apa? Eh nek teko biak biyuk iku ta. Biak biyuk lemu turu iku ta. Ancen iya mrene biok apa sing tak biokno selawasi yo ngene ae. Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok pok cak, cak mosok aku iki selawase urip yo ngene ae. Karepe ngono yo kepingin dhek aran wong lanang iki nyeneng-nyeneng wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta kalung. panukono gelang. Lah sing dikenukono ku apa? Nek sampean gak nyambet gawe, apa sing dikenukono? Mangkano gak senukono iki mertoko gak nyambut gawe. Nek nyambet gawe ngono. Usaha ngono lho. Usaha apa? Hmm. Kon klambi sok tuku dhewe aku seneng gak karo-karuan aja Sira eh, pira duwe wong bojo sok tuku pakai dhewe. Ah ngono. Ati ngono gak greget tenan delok bojo ngene. Ana ah, oh, kanane dhek. Ana anakku lengar-lengar ngene iki. Aku bisa temeni ana sing tak pikir. Mikir apa lak ngono se mangkane. Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Suprono sapi sprene. Duh, beru bermelarat ae. Hah? Nek kait krasa ta sampean iku. Nek dibekara melarat nggak gak apa-apa. Si dubru berutang maneh iki. Apa iki duwe utang ta? Lho, ya apa kon iki? Utang sapa? Aduh, wis, Dek, wis gak kena tak omong iki. Upamane aku utang, wong liya ngono sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek. Sapa sing sampean utangi iku? Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh kuwi tak utangi kabeh konco-konco. Saking apa genyu kuwi sak bendinane iki lho. Peno iku kok wani utang-utang nek gak sujagakno jatik wani-wani utang. Walah ya apa iki? Karepe ngono ya gak utang dinane iki gak utang pesawakmu iki gak bendino sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang. Tak sangka ana tah oleh nyambut gawe tah hubungan apa-apa le ngono. Karo nek kriu pangan masih tak pangan wingi barang iko. Iya. Waduh ya opo. Kuwi tenaku ki dik nek sampe ditage. Eh, sembuh masak bodho Kaya, Sapari ngono sih gak spiro. Sapari ku ciri-cirine nek apa lagi kena kanca ngomong welas ngene dik wis gak iso. Kaya kartolo ngene gak isoan termasuk kartolo. Nek kena ditage munawar iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso gak di dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek munawar sing nake. Tapi aku dik upamane sampe ditage temenan kak. kurang akal ya apa tak akal wis pokoke dek niku gak nage aku ya apa wis mosok bodho santaian to sak yo iya wis aku gak melok-melok lho sak aku arep jawane lho yo Eh sapa jare aku ngono wis aku tak adang anu beras kari iki rungokno ae kondok mburi krungu brek ngono ae aku tiba ngono wis aja dek ngono ta tak wis marai panjene mulut putih mulut putih biar nanti hmm. coklat terus dicet dadi mulut putih ah wong lek nyene nurut ndurane yo ngene iki mlebes Aku ngepiki wong is percuma lo. Ono omah ta, Kang? Kon mang ngomong apa lo? adik bolos putih, welut putih, tekek putih ki, Mang. Sopo sing gak mangkel? Pon iki apa sih genahe? Iku dhuwit iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak ono ngarepe pawon rutu tak jopo. Aku iki wis ngerti lo. nek kontene bakare nagih utang wis ngerti. Lah iya, mosok tak rewangi ono ngarepe lawang mendidam-mendidi aku malang krik sampe koyo moci. Eh, Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dilebani orang-orang bare arek-arek. Coba no ndadi aku temen. Ojo oh, ngono ta. Nang kekanca ojo oh, ngono, gak apik marai. Perkara kok nagih utang. Wong aku ndek utang ya tak sauri. Lho, cuma sayang. Terbundi den. Kalau oh, kok kok den se. Temen aku eling dadi pragota kok ini. Wong aja sembrono. Mangka lu bermusuh kok ngadek lho. Iya, iki turunane curut mas ngene. Eh, kok pokoke ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin. Waduh, dinten semangkin sak menika. Lho lah iya ya apa carane? Kok oh. jarik ngono ta, Kon perkara ndek utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagih ku cek KSP. Kok gak wingi? Lho kok gak wingi nane kok gak wingi? Kok wingi apa? Lho kok wingi ngono kok tetep tak sauri piro dikmu lho aku. Saiki wis entek ta? Lho wis entek wingi tak tukul motor pe aku. Heh? Tak tukul motor. Motor? Iya. Lah saiki ndi montore sak nduk montore? enak, aku metu kono lho Mang, nang ndi kemang arep. Anteni pokoke. Ya enten ana dino sak teko kira-kira 10 tahun kase. Eh? Oh, anjane ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki sik ulut botokan mang ini. Penuh lho ilmu apa sik iki? Kok sawangane aku lek mlebu rene tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemes koyo leleh ngono lho model. Oh, jadi ilmu-ilmuan wong urip gak gak teko ilmu lho. Kok nek lagimu sopan lho. tetep tak sawur. Kon teko njowo wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku oh, Mesti kon ngilokna aku. Dadi kurang sopan ya. Kurang sopan. Kasep. Hah? Mbok mang opo kula nuwun ngono tak hormati kon. Lho mesti kasep tapi lak sopan ta. Tapi wis kasep oleh mulo niku niki mang. Dadi saking kasepe terus gak ono ngono. Ah? Iya, kok mang coba wingi ya tak sauri iku mang. Ah, kok niku lori pandan temen kidul pandan, kula ni pandan. Apa itu? Pacet mbuh apa ni pandan pacet wis karo. Ah. Pancet ae. Wah, ya apa kapan? bayari? 5 ribu. Ini lho. Mene jam 09.00 ini yo. Mbok mau kurang jam jam 09.00 teko. Pas jam 09.00 ini yo. Lek kurang, kurang ya tak anteni nanti kliwat titik ilang. Eh? Tak kendu ilang ngono wis. iki gaden ta ya apa iki kono barang ilang barang gak apa mana kono nanti iling nomere gak apa-apa nanti gak iling nomere setelah ilang ya wis 5000 ya mene jam 09 ya jam 09 persis ini ya ya jam 09 kurang 1 menit apa itu ngerti ya kliwat 1 menit ilang aku tak nginep kene mari wis iya jane kon kuat nginep kene gak apa-apa aku lho kuat apa nih nyamuk ya kayak gini mek dinjine ora boleh ngingoni nyamuk aku ndok kene mangkano kon nek kon tinggal mule tinggalen kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kli sak menit ilang ngono ae wis gak apa-apa. aku dah aku mari mbanting wong ping telu pisan. <laughs> Ojok ngono ta lo. Ah, mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe. <laughs> Ah. Kok ana ora uring lu elek lo. Kagak yo. Iya ya. Tak ganti lho. Ha, ngene ae pengapusane kertolo iki. Pokoke tak omongi enak ngono ae wis nurut. Atik safari rene gentar atur menae wis. Nuwun. <laughs> Monggo. Aduh. Aduh. Lho. Ono iku lapo kucing anakan pun perkosa iki. Aduh. <laughs> Kok ngerintik. Kucing turu kok iso dicetoti lho. Sopo iku? Masak pernah iku panggiling aku sih, Lestari ya, Pak. Oh, lestari, lestari. Lah, ya siapa iku? Oh, aku sapari, kanca peno. Oh, sapari. Iya. Mepuari. Hmm, pernah iku lara, ta? Duri, setelah dina jawa aku gak kata ruang. aku gak mentolong dulu, pernah iku, Cak. Cak, nangis, nih. Kok aku nangis dulu pernah ngurusan, enggak? Apa, oh? Mikir itu, aku ngeselong. Mereka belakang, lorong-lorong, aku gak tak kakak tambah kenal yang lain, tambah ngomong ke kamu. Ini keluar temen dah. Keluar temen aku kiri. Apa nih sing keluar aja? Keluar aku lah, terlalu macam hari. Iya iya iya. iya. Kakar-kakar yang tak rasa no. Lo si ki anyep, petengi anyep, bulu setengah kecut. Aduh, cok ngono bu Ari, aku temen loro de Kita pijetan nih, ini si gini. iki ta oh iki dada iki dada iki kurang oh pundak iki pundak iki ya apa rasane ya iku enak iki terus nek <laughs> penak iki apa? wong loro dipijeti terus enak kan ring monggo apa ri hmm lho niku penak iki loro tak kerang sapan kan ngono kan sandingane apa apa blas ini oh wong loro kok njaluk sandingan ae sandingono enak-enak ya gak penuh pangan Untung-untungi sing waras. Aduh, iya, Ri. Penengi apa sih, ini rasanya awak kuna isu, kira-kira jam lima rasanya apa? Gak pekor isu, ini bengi awak aku ini kuat, kuat demen. Oh, bengi ya? Iya. Wadem nak bengi? Wah, gak karu-karuan, jet, jet oh. anjep, sekeruan. Ya. Kira ini jam sama awan? Awan ini panas, Ri. Panas ya? Awas, panas mulai yang ini. Kusen. Oh, ini jam apa sore? Jam 4 sore ini sudah anu. Rotok-rotok adem titik. Hmm, oh, rotok adem ya? Iya. Kenapa lah Ora isu iku sing enak iku ri. Hah? Padha enak ya tangku. Wah, pernah gua buka gue ini kru ngomong apa no? Ngeri cari kon tak takon para isu, para isu kayak enak ke tangan Oh iya, mancal kemul ngono ta? Oh pernah itu, ini lo cak. Saja nak kuri ini kau nak perlu nih, jangan ngomong titik ambek penuh. Lu masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri. Kenal gak akeh ngopo loro dari aku iki mribeni wong loro. Gak ngomong tak rungokne ae. Masa penak gak rumangsa sih ambek aku iki. Oh, wingi lali iku ta? Iya. Oh, iku wis digawa anu. Digawa kadrisan. Lho, apane sing Genteng. Kok iso nang genteng-genteng iku? Eh, jare kon pesen kon ngentek nek kadir genteng iki kabeh iku. Ora apa nang genteng sik jemuah kalau jemuah esuk mosok lali peno. Oh, aku durung lali kolakan. Iya, Cik Waras, baran peno liwat ngarep omahku. Pernah oh, tampil terus pernah mampir ngono lho. Iya mau ngomong iso buku poni kok ya. Iya. Lah iya mangkane kok dene mau kebenaran aku iki jangan tak rundingan yen kon apa sih? Oh mas sing lori lho jangan tak depno nang enak. <laughs> enak ya aja di depno ngalah ngidul. Depno mendukur dadi lawange nek ndukur peno nek mlebu sik kaya karambol. Malah kok jebakan ngono Maria. Kok peno iku tak tak neko-neko jawabane. Oh, Bisa iki ngene ya secara terang-terangan ae. Iya sih. Duit 2000 sing peno utang kok wis ana ta? Mendolo kan lagi aku li. Mendolo tak aku kaya ngini kan lagi. Kaya penan duwe simpenan siapa ru? Ini aku simpenan ini duwe turun turun kobrak nyambangi si Simpenan apa? Ya ilmu. Ini aku macam-macam. Wah, penuh ini wis ngenteni daris muri nang mati kan lu be. Anak kau Pernah tegon, naik-naik aku ngini ke sekarang pun tadi. Oh, pernah iku gak mentolo iku eling-eling dhuwit iku ana perlune. Iya, kabeh dhuwit iku perlu itu kono kacang. Ya wis ta, pernah nek dhuwit semoyo kapan? Mending sak waras ku nuri. Sak waras e. Iya. Ana pernah mati? Ya wis engko nang yo muko lak di sauri. Oh, oh gak melu utang kok nagih gendang iyo iki lho, kok. Ya wis gak apa-apa. Jadi mau mati ngurus seneng dari kalau aku mati deh. Ya gak seneng sih eling-eling kelangan kanca. Aku mati yo mulak rondo. Hmm, ya wis Nek ngono ya wis, aku nek waras penah aku tak rene ya. Iya, iya, iya. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak tenang omahmu. Iya, iya, bapakku dhek penting lho lho. Iya, iya, wis ngerti aku. Tak tinggal gini ya. Iya, iya, iya. Nek waras-warasno. Heeh. Kok gak dirokok, Ri? Pene iki ya apa? Pene ndelok aku sing kono palen lho ta. Gak ngono bek menawa kon gak rokok kok tinggal lur-lur ta apa kon. Ya opo re wong aku dhewe iki mang wis gak kan kok njaluk rokok. Lah pene kirane duwe celana masem-masem entas selange. Gelem kon bokong disian. Ngomong <laughs> oh, pene aku. Kan biar rokok cak ispuran ya? Iya iya. Tak balik ya? Iya iya, gak nawaras ae. Iya, nawaras. Oh. Aduh, mbok legone aku rek. Sapa hari gampang ae. Situ iki gak kena semayane situ iki. Nun. Pokoknya datang tak bunuh. Loh, Kin, saya tidak pandang bunuh. Loh, ini aku loh, ini. Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh. Enggak tadi sih, suwe-suwe tak hmm. dapat dewe aku iki. Ah, siapa eh. saja mencampuri urusan saya, saya bunuh sama saya. Bombong durung bunder. Lo bombong durung tekuk-tekuk. Hmm, Lo ae, Pak. Hmm. Gedene ya ngono ae tetekan yo. Tapi sing kari, sing gedhe sing kari nagire iki. Enak saiki tak tunggu ae oh malah <laughs> jane yakin mbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 arek. Waduh banyane pinter alasane mene. Lho kok iso pinter ya apa sih? Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong hmm. sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprok kaya barang rusak ngono arek. Kok oh, niku kon pikir temen ta. Enggak dipikir apa sih? Terus kon nagih terus kadhane yakin iki ya apa kadhane? Lho yo aras seger. Oh ngawur ae kon niku. Ngawur ya apa sih? Oh yakin loro nemen jare. Oh, ya kon sing main celek ndelokmu kon iku. Eh, loh, Ri. Loh. Apa? Munawir anu war. Kupingku cek adot ta. Ah. Kon iku lapo kon ngurus mungkin iku lapo. Aduh. Wis aku rono dadak yakin pompong durung. Hmm. Siapapun saja mengu menyampuri urusanku akan ku teguk. Pomong durung diteku, yakin saiki kumat rek. Lho, eh, ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki lho. Lho, lho. Wis kumat pancene nemen nang grogo bareng. Ditekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Eh. Gendeng kumat saiki. Lho, iso ngomong gendeng iki mono lara biasa, wong grogo biasa kok. Arek loro lak padha kae plenge kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi ditekuk-tekuk. Bento, eplek bento wis. Saiki kumat. Lho, kumat ya Kumat gendenge. Kakon dhewe sing gendenge. mangan meja lho entek separuh lak kowe ya. Wah, kene lho. Lah kok yakin mangan meja. Oh, padane rayap kowe mangan meja. Ya <laughs> wong ini mang kon gegeran karo aku. Hmm. Perlu ati nyatak noro. Ya apa lho? Nah, ya apa? Totoan ayo. Iyo, iyo. Aku aku mbade kak gendeng ya. Wis ngene ae. Lek panjenengan yakin niku waras ya hmm. awak seger kon kenek saya mbek aku. Ya, tapi sebalike. Ya, nek yakin niku arek iku kadaan loro, duwe munawar mbek karto kartolo tak jaluk, tak pek. Sebalike aku yang ngono. Hmm. nek aku engkok sapa yakin kok tak parani ya nek katik gendeng utawa kumat nah. kon bayar aku 2000 2000 ya wis iki lak totoan iki ayo apa eh gak oleh totoan duit gak oleh iki durung mari <laughs> lah nek nah, durung oleh wis totoan kaget torok lak iki kok wah wis ngene dinyatakno ayo ayo ayo, ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. kabeh kabeh masalah ah, kecekel pengapesan kabeh isa aku sekecil ketir ya cak delok nambah aku sampe munggos-munggos ngene are tolong ae ya pertama lagi tak janjeni ya aku jam songo jam songo kurang lima menit tak anteni kurang sak menit tak anteni keliwat jam songo ilang, wis berarti kak karena gimana hmm. mulai hari mulai safari teko aku udah pengapesan safari safari ngono kanca ngomong rodok nolongso didi dene tambah gak iso kan eh aku iki bapak lara dik ngroko kok kadhe. Malah makane aku mung kok krungu wong krenteng-krenteng wong sampean tadi. Iya. Barang safari muring jadi jadi aku barang safari mangelan. Eh. Malah tak jaluk rokok barang safari gak duwe. Lah kena iku kebangetan ta ta. Ata esu-esu ele wong gendeng dhewe aku. Ya apa kin? Ata tak ewangi bunga-bunga tetap enak-enak ae. Jane susah lho aku sumpek nuker dhuwit iku. Toh lho. Ya apa jam pira iki? Jam pira iki? Jam 09.00. Song... Piwat pira? Eh, kliwat pira? Lho iki jamku tak sing mandek iki rek. Jammu sing blakrak iki gue iki kliwat 3 menit iki. Oh, masih kliwat 3 menit jeneng kanca ki. Nah, aku lak ngesakno karo peno ta. Aku lak janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, mene jam 09.00 persis teko. Kurang tak tunggu, pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo. Desa kene kok anjene ana undang-undang wong utang ta. Lho, wis ana telung wulan iki undang-undang ngono kuwi san. Wah, yo gak ono, yo karepku kena dhewe rasane. Iya, anjene karepku dhewe ah, anjene. Oh, iku iso ta enggak lek ana yo gak apa-apa pokoke ngono ta. Ah, ngono niku. Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate adus. Ya ngapa adus adus adus adus lho mburi. Ono jadi komplit. Anu, cidik apa? Plastik. Oh, plastik. Iya. Kok nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo <laughs> gak oleh banyu. Lah jeding kono nek kono <laughs> jeding ku tra seneng. Kan ya gak lunyu ah. Adem banyu ne. Kok tak apa-apa kok dhuwit tak apa-apa ya. Ya eh, tak namburi aku. Heeh. Yen. Aduh. Lho, durung wae rasane. Heeh. Cek cintai loro nang peno iki lho. Mbok awake iku terus diburu-buru loro iki. Cek tambah apa saiki wis berkurang lorone? Cek dari iki. Oh, tadi pernah lara ya? Lara, kan delok ya apa? Kau kira kira delok rupa aku delok. Oh iya, tambah suwi tambah koyok kolop mulu ya. Mangga sih. Tapi pernah gak apa apa? Eh? Pernah gak gendeng? Sapa, sih ngomong gendeng ini? Sampel ya apa? Nah, tapi gak apa apa ta? Gak ya, ini ini lah masih jeni jeni ini. Hmm, kecek laku temen di hari hari. Oh. Tadi kapan pernah kayak ini? Ini sih. Kapan? Mana ini tak dulur ku sing keluar kota iku hmm. rene. Engko hmm. sore rene pengen aku duwe. Oh, engko sore. Oh, kok ini sing duwe iku luwe teko utangmu kok tak Nah, ngomong yo ngono sing tegas ta, ngomong aja teman cemplung. Gak padha. Besok tempe sore dele kapan pernah dadi dolan iki? Ono oh, lara banyol ri. Lho, ya kak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no. Duh. Tapi pernah gak apa-apa ta? Gak. Ya wis, tanteni njabe dile ya. Heeh. Tanteni njabe dile. Ya wis, tanteni. Iya, iya. Mungkin. Ah, siapa datang menyampur urusan saya, saya bunuh sama saya. Gendeng siapa hari ambil kertol. Hmm. hmm. Loh, hei, eh, ini siapa? Loh, kok mau eh, eh. Hmm. Ini apa kan? Aduh. Datang saya bunuh ya. Loh, kok mau hmm. Loh. Kip lagi. Hmm. Loh. Kin. Eh, Ayo, ayo menawar cilun, ayo, ayo menawar cilun, datang, datang lu buri, datang buri, ayo, apa apa, ayo, ini kartu oleh, kartu oleh, kartu oleh, Mau waras saiki ngrogo. Wong aran karambol yo. Ayo saiki wis mingsle kabeh yo. Ayo. Lek apa, Pak? Ayo. Lo tak bunuh kok ana cilik-cilik aku. Heh, mbela. Prek prek prek. Wah, yakin iki rek. Bener yo lara ta? Ayo kene ku mate lara ayo digak nang mburi nang digawakno kancinge lawang ya pok tengele ngono. Kok iki kok ngono pok war, kok iki dhuwit 5000 anggo cengeng ngono iku. Kok iki Sapari sing teko mrene kon. aku sing mrene kon apa gendeng. Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi Kartolo tak pas jam 09. Ditagi Sapari aku loro. Ngerti yo, gak ono sing tak gawe nyaur. Nah, ngene iki lho, nek dipercaya mongane lho. Nah, aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku di hutang hmm. dosa aku jadi cara aku yang ini iki ngono kanggo supaya kon ojo nake tenonge dilumang nomonge di, Lumah. Ambe alkohol iki lho, rek wong aku sing duwe utang gak kroso kok sing utang kok gedebak-gedebek lene ae. Oh, wis suwe nek sing utang no gopo sing duwe utang. Nah iya. Gak repot iku suwe. Wong utang nyaur yo kuwato sing sing opo iki? Omong ae. Karep ngono ta karep semboyane ku? Iya. Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe ya gak kok sauri gak popo. apa Aku ngisakno bare peno ya. Ojo susah-susah, tak bebasno. Ojo ngono. Iya ah, tak bebas no. kelas. Kak. Dua kelas. Kanu petik jilin jilin. Masih penuh. Kau dulu ngomong apa Iku jangan ngomong belakang. Lalu nopo petik jilin jilin lak limo lak wes. Aku nilai batin. Oh no. Nilai lima ngewe sejak di sahur. Wes tak apa apa yo. Iya. Iku medal sebagai. Kau tuh yang jaluk medal. Kau medal di kau. Medal kau no kiwar. Lho gak keteng kasih lho nglayenge gawane. Saiki ngene iki, dhuwit 2000 iku diarani kanca iku tak bebasno yo enggak ya. Iya iki. Omah yo isine omah iki ana apa tak gawa. Nek kanca gawa gawa. Bar wedok iso apa? Yakin kumat mana apa yang guru kumat iki? Hah? Ya iku mari sahurna aku. Hah? Sahurna aku. Wong iku cuk mentolo muri kok niku. Wis yo kena gak sisa susah ya, gak perlu ya. Nek perkara perlah iku gak pernah. Kok <laughs> iku ngomong apa? Perkara Gak perlah, gak perlah. Kanca-kanca gak kena sauri ya sing ngembang pawon ta, Cak. Oh, oh mawon iki. Nyawang-nyawang lah. <laughs> Lho, sawang. Winter paribasan. Ya wis aku dhewe yang ngene nedo atas pengertianmu, mon hmm. bebas no utangmu. Masih ya kon bebas no aku iki ya ngarani kanca. Ya gak terus tak gak tak pikir lho enggak. Bek hmm. mau meneh-meneh aku ana rejeki. kon tak sambangi nama. Nah, carane ngene, cak penen gak iso nyaur brek iku ya. Eh, diangsur lah cara menyicil. Iya. Aku ya tak tompo ae. Pokoke lak putus lah utang iku. Anak kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae ri. Pancen kebacut iku tak tak korek jane. Ya apa sing kok nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk, lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sing wong rumah tangga iku ngono kan. Kita ge wong kadang-kadang ngitung. Nek wulan ning gak nyambut gawe. Oh, ono nek 5 tahun. Lah iki opo? Iki lak ono pembangunan proyek. Tetek Wonokromo. Ngelamar ngono gak ketrimo kok. Ya gak lah apa? lengu-lengu ambek ngecoki wesi tertek iku. Omongmu mas. Ambek malah kecemplung ta apa? Kon tarang nang proyek kon kon nglamar. Iki kok dhewe kon nang aku ngemis ya. Kok dhisik kok dhisik ta? Pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjane? Ngen lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak. pernah selalu ngerek terus. Hah? <laughs> ngerek ngono enggak? Ya cuma tak gawe dasare kaya ya apa kok dagang ngono lah. Oh. Iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko dikom nduk kali kali banjir duit ilang ya. Katut usuk. Sembarang iki ya prakteke munawar iku gawe. Lho temenan. Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun. Gak minggat aku. Kaya aku ngene lho, Cak. Iya, iya. Manusia hidup harus pikirannya ya, eh, yang digunakan. Jalan hmm. Ya, iya, wong wedok kekurangan belanja nekat nyambut gawe, kulak bengkuang, bangkrut. <laughs> Lale aku bondo swara, dadi masih swara lek ditemeni ya oleh duwe. Aku aku masih swara sembarang iso menyanyi yang ngedong ah. Oh. Lho iso. Termasuk kan iki lek anu kesenian. Lho iya kesenian. Oh. Ngedong. Lho iso ngedong. Lho gak iso kepen jajal ah. lah. Lho aku ki bur napa ora mesti aku ndek utang aku. Lah nek dibur telu. Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedikit tak rungokno. Hmm? di seni ya? Lah ana seni. Mun anak ning sore <laughs> Ah nek tak tabok perayaan ngono rayane. Eh, wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku yo. Hmm. Aku nang rolak sing jero yo. Ngidung disare rolak yo. Marono banjiri teko ya. Yo <laughs> saiki ngene ae, nedun rimo atas bebasane utamu. Cuma saiki aku awak kru tukak enak. Ibu napa aku iki. Jare kon esuk ngidung. Wis gampang kok lek perkara ngidung yo menisure nanggonku wis ta oh, apa napa kaya <laughs> aku kumat lho kene lho aku ruru anak kowe gak tau ati ngidungi peno aku ya yuk ya pira-pira nek kesal aku yuk sebab aku iki mang nagih iki yo gak ruru peno kesal aku peno tak peno ati dik iya ya dik ya ya aku nyun pamit kanci Santi Jaya Jawi Jayanti lebur ing dening mas dik. <laughs> Oh, apa ya dene ono keluput tamu ya ayo aku yo njuk sepura lho ning kira-kira ono kesalahan aku aku njaluk dhuwit 75 pon mbro habrak ae ya wis tak ya yuk ya ya ri saiki nek penak duwe kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwe ya ya ri nrimo lho ya aja ngoyo ngoyo ya ono sauren gak ono ya dodol loro kono situ ya ya kita aja kuatir iya tak tinggal yuk ayo ayo